Հուլիսի 25-ի առավոտյան Արշավախումբը դուրս գալով Սալմաստից անցնում է Դերիկի մոտակայքով եւ հասնում մինչև Գյուլդարան, Ծաղկաձոր։ Շարժման ընթացքում Արշավախմբի անվտանգությունն ապահովելու նպատակով հրամանատարությունը սահմանում է հետևյալ կարգը։ Բանակի արչիվից եւ հետևից 50-ից 100 քայլ հեռավորությամբ գնում են առաջապա եւ վերջապա գնդերը նրանց պարտականությունն է հսկել բանակի ապահովությունը։ Մի քանի հոգի զատվելով այդ գնդերից պիտի հետևեն իրար 15-ից 20 քայլ հեռավորության վրա եւ ամի մի կասկածելի երևույթի մասին արագորեն, բայց աննշмарելի կերպով իմաց պիտի տան գլխավոր ուժին։ Հեծելագունդը պաշտպանում է բանակի թիկունքը։ Մինչև հիմնական գործողություններ սկսելը արշավախումբը մոտենում է Արաուլ Սարին եւ մի փոքր հանգստանալու նպատակով դաթարառնում Լեռան Արևելյան լանջին։ Զինվորների մարտական ոգին եւ տրամադրությունը մշտապես բարձր ու զգաստ պահելու դիտավորությամբ արշավախմբի հրամանատարությունը մայր դրոշակը ծածանում է Արաուլ Լեռան գագաթին։ Նկարագրելով այդ հիշարժան պահը, արշավախմբի մասնակիցներից մեկը նշում է. Այնպիսի հարգանքով էին վերաբերվում զինվորները դեպի այդ դրոշակը, որ կարծես ամբողջ Հայաստանը փաթաթված լիներ նրա ցալքերի մեջ։ Եվ շատ անգամ, երբ մեկը մոտենում էր նրան, վերցնելով իր գլխարկը, դրոշակի ծայրը սեղմում էր շրթունքներին։ Ինձ այնպես է թվում, որ վերջին մարդը կընկներ այդ դրոշակի տակ եւ քանի կենթանի էր, թույլ չեր տա որ ճշնամուզենքը դիպչի նրան։ Հարյուրավոր տարիների վեր Դա Անդրանիկ հայկական դրոշակն էր, որ ծփում էր իր հպարտ լեռների գագաթին։ Դա սուրբ էր, նորաշուրջը խմբած ամեն մի քաջի համար։ Արշավանքի մասին պատմող պահպանված վավերագրությունները հավաստում են, որ մայր դրոշակից բացի Իրենց դրոշակներն են ունեցել նաև Արշավախմբի բոլոր տասնյակները, հիսնյակներն ու հարյուրակները, բայց ավելի փոքր չափերի, եւ բոլորի վրա ասեղնագործած էր նույն տողերը։ Արշավախումն իր մարտական կառուցվածքով, կարգապահությամբ եւ արտակին տեսքով բավականին նման է եղել կանոնավոր բանակի զորամասի։ Հրամանատարները օգտվելով դաթարից հարմար դիրքեր են ընտրում եւ հերադիտակով մանրակրկիտ դիտում եւ ուսումնասիրում են խանասորի դաշտի կառուցվածքն ու նրանում տեղաբաշխված վրանների դասավորվածությունը։ Արաուլի բարձունքներից քրդերի տեղաբաշխման վայրը եւ վրաների դասավորվածությունը զննելուց հետո նրանք հաշվում են նաեւ վրանները։ Ըստ նրանց հաշվարկի, Ղանասորի դաշտում տեղաբաշխված քրդերի վրանների ընդհանուր քանակը հավասար էր 240-ին։ Վրանների բազմականակությունը Արշավախմբի հրամանատարների մոտ տեղիք է տալիս որոշակի տագնապի եւ տատանումների։ Նրանք կարծում էին, որ քրդերի թիվը ավելի քիչ պետք է լիներ, ինչ պիտի արվեր։ Մեջբերում եմ Շարաֆ Բեկը 240 վրան ունի։ Եթե յուրաքանչյուրը 3-4 առական անդամ ունենա, ինչ որ անհավանական չէ նահապետական քրդի գերդաստանում։ Ուրեմն մենք գործ պիտի ունենանք մոտավորապես 7-ից 800 զինված քրդերի հետ, եւ այն էլ բաց տափարակ դաշտի մեջ իրենց դռան շեմքում։ Քրդերը որպես կանոն բոլորը զինված էին եւ որևէ կասկած լինել չէր կարող, որ նրանք իրենց կանանց ու երեխաներին պաշտպանելու համար կկռվեին ոչ վերջին փամփուշտը միթե վտանգավոր չէր ընդամենը 200-յակ զինյալներով հարձակվել 700-800 զինված քրդերի վրա, այն էլ բաց տափարակ դաշտում։ Եթե հաշվի առնենք սոսկ ուժերի հարաբերակցությունը, ապա պիտի նկատել, որ Արշավախմբի հրամանատարների մոտ առաջացած տագնապն ու մտավախությունը անկասկած իրական հիմքեր ունեին։ Առաջնորդվելով Արշավանքի բարեհաջող ելքի նկատմամբ ունեցած երկյուղով Վարդանն ու Հովսեփ Արղուտյանն առաջարկում են շրջանցել Խանասորի դաշտում տեղաբաշխված մազրիկցիներին եւ հարձակվել Արաուլի հյուսիսարևմուտքում Խանիկում գտնվող քրդական մեկ այլ ցեղի 30 վրաների վրա։ Իհարկե, այդքան երկար ու տկնաջան նախապատրաստություններից հետո վրեժ խնդրության բռնկված հայդուկներին, որոնք արդեն ընդཐུག մոտեցել էին Տշնամու որջին, համոզել հրաժարվել մազրիկցիներին հարվածելու մտադրությունից չափազանց դժվար էր։ Հարցի վերջնական լուծումը կարող էր տալ մի միայն արշավախմբի ռազմական խորհուրդը, որը հանդիսանում էր մեծ լիազորություններով ոշտված ղեկավարող Գերագույն Մարմին։ Ռազմական խորհրդի անդամներն էին համարվում ընդհանուր հրամանատարը, նրա օկնականը, հարյուրապետները եւ երեք կողմնակի անձինք։ Այդ մարմնին է վերապահված անհրաժեշտ պարագայում փոխել կրվի հատակագիծը, նորը կասմել, շարունակել կամ դադարեցնել կռիվը։ Մեջբերման ավարտը։ Հայտնի չէ, թե դումանը եղել է ռազմական խորհրդի կազմում, բայց բարեբախտաբար խորհրդի անդամների թվում էր Արշավանքի Ջերմերան կողմնակից Կարոս Զորյանը, որի համառության շնորհիվ տապալվում է հրամանատար Վարդանի եւ նրա օկնական Հովսեփ Արգուտյանի մազրիկ ցեղի վրա հարձակվելուց հրաժարվելու առաջարկությունը։ Ռազմական խորհրդի վճռից հետո հրամանատարները մեկ անգամ եւս ուսումնասիրում են հակառակորդի դիրքերի դասավորվածությունը եւ վերջնականապես որոշում յուրաքանչյուր հարուրյակի, հիսնյակի եւ տասնյակի հարձակման ուղությունները, հիմնական պարտականությունները։ Հույժ կարևոր էր կրվից առաջ հստակ ճշգրտել եւ առավել որոշակի դարձնել ծավալվող գործողությունների ընթացքն ու մանրամասները։ Այդ աշխատանքներն ավարտելուց հետո հրամանատարը դարձյալ դիմում է մարտիկներին, բացատրում նրանց ղարքապահության անհրաժեշտությունը եւ մի քանի քաջալերական խոսքեր ասելով ասպարեզը զիջում է հայդուկ քահանա Տեր Գրիգոր Ավակյանին։ Առաջ անցավ հայդուկ քահանան, մի ձերքում խաչ, մյուսում սուր եւ սկսեց խոսիլ։ Նա խոսում էր մեր պատմական անցյալից, 5-րդ դարից, եւ որպես ոսկեղենիկ Եղիշեն ի ոգևորված ճառերով մի ժամանակ հրախուսում էր 5-րդ դարում կրոնի եւ ազատության համար մարտնչողներին, նույն ոգով խոսում էր եւ մեր փոքրաթիվ բանակի հայդուկ քահանան։ Կարծես հրախուսելու համար ոչ թե կրոնի, այլ հայրենիքի ազատության հայդուկներին։ Այնուհետև նույն այդ քահանան մեզ բոլորիս էլ սուրբ հաղորդություն բաժանեց, որը լուծված էր թիթեղյա ջրամանի մեջ։ Մի փոքր հանգստանալուց հետո, շարունակելով իր ճանապարհը, Արշավախումբը մոտենում է Խանասուրի դաշտին, ուր տեղաբաշխված էին քրդական մազրիկ ցեղի 250 վրանները։ Հենց այդ քրդական ցեղն էր թուրքական իշխանությունների դրդմամբ 1894 թվականին բաշարել Դերիկվա վանքը, այնտեղ ապաստանած հայ ֆիդայիններին ոչնչացնելու նպատակով։ Այդ նույն քրդերն էին, որոնք Սուրբ Բարդուղիմեոս վանքի մոտակայքում գոտորեցին 800 արմենականների։ Իրենց արյունակիցների թավվածարյան վրեժխնդրության տենչներ հայ ֆիդայիններին առաջնորդել խնասոր։ Մութն ընկնելուն պես հայ ռազմիկները սարից իջնում են դաշտ կտրում հաղորդակցության բոլոր ուղիները։ Հուլիսի 25-ի վաղ առավոտյան, երբ արևի շողերը նոր-նոր սկսել էին տարածվել, զինական արշավախումբը մարտական խմբերի բաժանված մռիկի նման հարձակում է գործում մազրիկցիների վրա։ Կարկուտ տեղած խանասորի դաշտումը Գրեթե ամբողջ բանակը վկայում է Ֆարհադը միաժամանակ արձակեցին հրացանները վրանների վրա։ Ամբողջ 1 ժամ անընդհատ գայծակի արագությամբ որոտում էին մեր հրացանները եւ գնդակների տարապ թափում ճշնամու գլխին։ Տակացած հայդուկները, որպես մի արագաշարժ մեքենա, արագ-արագ լցնում էին հրացաններն ու արձակում լայն գծով տարածված ավելի քան 250 վրանները ջարդ ու փշուր էին լինում գնդակների այդ հեղեղից գնդակահար թավալ գլոր եղած դիակների արցակած օրհասական վայնասունները ուրիշ անգամ մեր ամենանուր զգացմունքները պիտի շոշափեր։ Մեր աչքերից արտասուքների հեղեղ պիտի կամեր։ Այս անգամ ընդհակառակը առաջ էր բերում մի տեսակ վայրենի ողքեվորություն, որ հատուկ էր արյան цаրավի մարդկանց։ Հայ ժողովուրդը, մասնավորապես բասպուրականը, շատ էր տանջվել Շատ էր դուժել վայրենի գազանների այդ արյունարբու տարից։ Շատ հնկակին կյանքեր էր խավարել։ Հերթը մեռն էր։